บุ๊กทูสิบหกชันสิฤดูและอากาศพ п ร р ฮูดาอินาดวอร์ยนี่คือฤดูว о สพ п ร р ฮูดาฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน весна, лето, ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว осень и зима, ฤดูร้อนอากาศร้อน лето с п ป к о т н о е พระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน улетку светит солнце, ในฤดูร้อน เราชอบไปเดินเล่นอุลีตคุมลูบิมฮุลัดฤดูหนาว อากาศหนาว Зима холодная. ในฤดูหนาว หิมะตก หรือฝนตก Узимку иде снег або дождь. ในฤดูหนาว เราชอบอยู่บ้าน Узімку нам падабаецца быть дома. Now холодно. Фон Нау. Холодна. ฝนกำลังตก Ідзе дождж. มีลมแรง Дзьме ветер. Об ун. อบอุ่น Тёпла. แดดจัด Сонячна. ท้องฟ้าโปร่ง Безвоблачна. วันนี้อากาศเป็นอย่างไร Якое сёння надвор'е? วันนี้อากาศหนาว Сёння холодно. วันนี้อากาศอบอุ่น Сёння тепло.